U tom takvom sistemu Promijenile su se mnoge stvari kod insana, u njegovoj samoj prirodi se promijenile. I jako je rijetko da sretneš vjernika, a da je uspio da se sačuva od tih žestokih napada s kojima se hoće doći do tih promjena, da će čovjek ostati bez onih svojih prirodnih karakteristika i podleći onome što više liči na postizanje robota od čovjeka, nego li da više čovjek liči na samog, na samog insana. U takvom stanju, na moje braćo, vidimo većinu ljudi kako gube jedno po jedno svojstvo na koje su ukazali Kur'an časni i Sunat Rasula sallallahu alaihi wasallam. Tako sve ređe viđamo braću koja su blaga i milostivja prema muslimanima. Sve više vidimo i srećemo braću čija su, čija su lica namrgođena. Braću koje su, na, na čim licima prepoznajemo ljutnju, nezadovoljstvo i tako dalje i tako dalje. A pogotovo kada dođe do nekog, makar, makar i manjeg spora između braće, vidimo kako se u sekundi jednoj naljute jedan na drugog, srđba ih napadne, obvlada i vidimo rezultat toga, razdor, netrpeljivost, razdvajanje, udaljavanje jednog od drugog i tako dalje i tako dalje. Nema sumnje, sinjera moje braću, da je blagost jedna od posebnih karakteristika vjernika. Al-hilm, ta blagost jeste posebna karakteristika vjernika na koju je ukazao Kur'an i sunet Rasula sallallahu alaihi wasallam, da bi vjernika upozorio da on kao Allahov rob mora biti okičen ovim svojstvom. Mora ovo svojstvo imati kod sebe. I da on ne može biti taj koji će se prepustiti svojim strastima, svojim požudama i ponašati se poput onih koji se oko njega ponašaju od džahila, nevjernika i tako dalje i tako dalje. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga zabilježio imam Ebu Davud rahmehullahu ta'ala ena za'imun bi bejtin fi a'la džennati li men hasana hulukahu. Kaže ja, se, ja sam jamac ili ja jamčim kuću u najuzvišenijem džennetu onome ko se okiti lijepim ahlakom. Onome ko se okiti lijepim ahlakom, lijepim ponašanjem i vladanjem. Kaže seho šeho Islam Ibn Taymi rahmehullahu ta'ala al-hilmu was-sabru ala al-adha والصبر على الأذى والعفو zulmi afdalu ahlakin ahlu dunja wal والآخرة kaže blagost i crpljivost na uzimiravanjima i opraštanje ili prelaženje preko nepravde koja se čini, kaže to su od najboljeg ahlaka, od najboljeg ponašanja a, stanovnika Dunjaluka i Ahireta. Jeblugu biha ar ma bis I kaže sa njima će čovjek dostići ili postići ono što ne može postići sa postom i sa namazom. Sa ovim svojstvima postići će deređe koje ne može dokučiti postom i namazom. Postva tako ne znači da čovjek ako bude imao svojstva može da ne posti da ne klanja. Naprotiv, već čovjek koji se trudi u postu i namazu i čovjek koji se trudi u ovim svojstvima svakako iz, u, izvršavanje onoga što mu naređeno Koranom i Sunetom, da će, da će postići veće deređe onaj ko se opiti ovim svojstvima koje je spomenuo Ibn Taymije, rahmehullahu ta'ala, u ovim riječima. I svakako cijenjena moja braćo, da blagost kao svojstvo jeste od vrijednosti koje voli Allah Želešanu kod svojih robova. Zato uzvišeni wa Ta'ala obećao onome ko bude vjerovao i ko se bude okite ovim svojstvima, obećao mu je oprost i obećao mu je dženet. Kao što je rekao uzvišeni te barek wa taala: "Wal al-ghayza wal 'anil nas." Oni koji srđbu savlađuju i ljudima praštaju. Dakle, između ostalih i ove, ovu skupinu spomenuo Allah se barek taala da će da njih čeka dakle oprost i džennet gospodara svih svjetova to su oni koji su pravi muteke bogobojazni, dakle oni koji ljudima, koji savlađuju srđbu i ljudima praštaju. Zato nalazimo, sinjena moja braćo, da ljudi koji su se najbolje i najviše okitili ovim svojstvom, jesu upravo oni koji su nam naređeni da nam budu uzor i primjer za kojim smo obavezni da se povodimo. A to su Allahovi poslanici i vjerovjesnici sallallahu alejhim alejhim wasallam. Kao što kaže Fudail, rahmehullahu ta'ala, min ahlaki al-anbijai al-hilmu wal-anatu wal-qiyamu lejl. Kaže od ahlaka, dakle od ponašanja ili tog opisa jel Allahovih vjerovjesnika jeste blagost i izdržljivo strpljenje i klanjanje namaza ili klanjanje noćnog namaza. To je bila njihova karakteristika. Zato nalazimo da Allah se barek ve ta'ala pohvali Ibrahim alaihi salatu wasalam upravo sa hilmom, to jeste sa blagošću u riječima kada je rekao Inna Ibrahima la halimun awahum munim. Doista Ibrahim bio blag, osjećajan i onaj koji se koji se obraćao. Bio je blag, osjećajan i onaj koji se, koji se obraćao. Zato ga je Allah se barak upravo njega obradao, obradovao sa dječakom, sa dječakom koji je također bio blage naravi. Kao što kaže Allah Želešanuhu, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ halim. I mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. Nuh alaihi salatu wasalam, na moja braćo, čini je dobu, odnosno pozivo je svoj narod u ibadet Allahu te barek sada. Dug niz godina pozivo je svoj narod da obožavaju Allaha Đelešanuhu, međutim, na njegove pozive, znate šta su radili? Stavali su svoje prste u svoje uši i pokrivali se svojom vodećom po svojim glavama kako ga ne bi čuli. Kako ga ne bi čudio. Međutim, on i pored toga je nastavio sa svojim pozivom, pa su čak na sve to njemu govorili međnunun vazduđir. Kaže, on je neki ludak, pa je bio onemogućan. To jeste, sav narod mu se suprotstavljao i odbio ga i na svaki način je dakle, bježao od njega i njegovog poziva. I tražio razne načine da bi, dakle, da uopšte njegov poziv i glas ne dođe, ne dođe do njih. Međutim, Nuh alaihi salatu wasalam, hiljadu manje 50 godina je bio glas prema njima. Hiljadu manje 50 godina je bio glas prema njima. I saborio na svemu onome što su mu što su mu činili. Ako pogledamo život Musa alaihi salatu wasalam, vidjet ćemo da je njegov narod njega proganjao, da su ga gađali kamenjem, da su mu pravili sihrove, da su čak namjeravali, pokušavali da ga ubiju. Vidjet ćemo da su ružno govorili o njemu da ima fizičkih hrana i tako dalje i tako dalje. Pa Allah Đelešanu kaže Pa ga Allah Đelešanu začuo onoga što su oni govorili. Očistio ga Allah te barek da od svega To jeste, on je saburao i bio blag prema njima u pozivu i dava, braćo, ne može drugačije dava poziv, ljud, poziv upućen ljudima ne može biti drugačiji osim sa blagošću. Sa blagošću sve dok se ta istina ne dostavi svakome od njih da je može lako primiti i prepoznati. I kada dolazi ona druga strana dave, dolazi onda kada se na strani istine pojavi snaga koja je dovoljna a na drugoj strani pojave oni do kojih je došlo poziv, a oni to odbiju i uzokone se i okrenu se od toga ili se pak suprostave, suprostave tome. Zato nalazimo da su mnogi od Allahovi poslanika i vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam kada su bili proganjani od svojih naroda da su tako često kao što je to sam Resul sallallahu alaihi wasallam dok, je, dok mu je nad, salica tekla krv od kamenja s kojim su ga gađali, on brišući taj krv govorio je Rabbi firli kao mi fa innahum la ja'lemun. Gospodaru moj, oprosti mom narodu, oni ne znaju. Gospodaru moj, oprosti mom narodu, oni ne znaju. Pogledajte, braćo, kolika je ta samilost i kolika je ta blagost Allaha i poslanika vjerovjesnika bila sa svojim narodima. Zato kažemo da oni koji su se susreli sa Allahim poslanicima i vjerovjesnicima i vidjeli kod njih sve što su vidjeli od posebnih opisa i karakteristika njihovih, pa su ih odbili kako će naći odgovor kod Allaha Đelešanu Kako će naći odgovor? S druge strane, to nas upućuje da svako onaj ko poziva Allahu Đelešanu mora se okititi svojstvima kojima su bili okićeni poslanici i poslanici sallallahu I mora slijediti njihovu stazu i njihovu metodu poziva Allahu Đelešanu i njegovom dinu. Tako je Resul sallallahu alaihi wasallam kada je bio upitan od Aisha radijallahu ta'ala anha Allahov poslaniće da li ti je jedan dan u tvom životu bio teži nego li dan na Uhudu pa je odgovorio sallallahu alaihi wasallam لقد لقيت من قومك ما لقيت Doživio sam od tvog naroda ono što sam doživio. Doživio sam od tvog naroda ono što sam doživio. Pa je spomenuo Resul sallallahu alaihi wa da je bilo i težih dana. Da je bilo i težih dana kada je naredio svojim ashabima nešto, a oni nisu izvršili. Pa to neizvršavanje njegove naredbe došlo mu je teže jer je navikao da njegovi ashabi budu oni koji su pokorni i poslušni. I kada su mu odbili naredbu da obriju glave i zakonu kurbane prije negoli i da se vrate u Medinu prije, a da ne uđu u Meku, onda šta je bilo? Oni su, verujući da će ući u Meku, u svoj rodni grad nakon toliko godina, samo su šutjeli. Međutim, on se tada, dakle, našao u najtežem momentu, kako kažu, u svome životu. Kada je vidio taj prizor, da ga njegovi ashabi ne slušaju. Pa se vrati u šator kod svoje supruge, u Museleme radijallahu ta'ala anha, pa je rekao, bojim se ovaj narod da ne propadne. Ili je rekao, propadnicu su, Pa je rekao šta se dogodilo, ona mu kaže, o Allah poslaniće, uradi ti to prvi, a sigurno vidjet ćeš, će svi to za tobom da uradi. Pa Resul sallallahu alaihi wasallam prvi obrio glavu, zato kurban, kad su vidjeli da to, da to on čini, požurili su u slijedjenju, tako je nastalo stanje, da kaže prenosio, zamalo se nisu, kaže, poklali onim, Oni priklama Ko će se prije obrijati, ko će prije obrijati svoju glavu kako bi slijedio i bio pokoran svom poslaniku sallallahu sallallahu alejhi ve sellem. Džibril alejhi salatu vesselam je došao Resulu sallallahu alejhi ve sellem odnosno pardon melek brda je došao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam pa mu je rekao Allahov poslaniće, ako hoćeš, ja ću ova dva brda sastaviti za njih. Ja ću ih nad njima sastaviti, to je sad ću uništiti ovaj narod. Narod koji ga je proganjao i gađao tako da su ga čitavog okrvavili. Pa je nakon rekao, rekao, rekao sallallahu alaihi wa sallam, bel arđu أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا Kaže يا Ja se nadam da će Allah Đelešanu iz njihovi kičmi izvesti one koji će obožavati Allaha Đelešanu i koji mu neće drugog ravni smatrati. Također, sviđena moja braća, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, pokazuje svoju blagost kada mu dolazi jedan beduin, neodgojen, čovjek koji nikada nije sjedio pred ulemom i učio din i slušao znanje. Dolazi mu, slega je dohvata ga za kragnu i priteže toliko jako da kaže krenosilac, pomislio sam da će ga udaviti, da će ga ugušiti koliko ga je i kaže mu, o Muhammede, daj mi od Allahovog mala koji je kod tebe. Pa se okrenuo Resul sallallahu alaihi sallam je mu pa kada je vidio da je to Beduin, nasmijao se i naredio da mu se da. I naredio da mu se, da mu se da imetka. Enes radijallahu anhu spominje, pa kaže, služio sam deset godina Resulu sallallahu alaihi wa Nikada me nije pitao što si to učinio ili da mi kaže što to nisi učinio. Za deset godina služio poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte, braće moja, a on je kao dječak bio poklonio Resulu sallallahu alaihi wa sallam da ga služi. kolika je blagost poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila prema djeci i prema i prema svima drugima. Tako je Resul sallallahu alejhi ve sellem pohvalio Abdul Kajsa rekavši mu Inna fike hasletejni juhibbuhum Allah al-hilmu wal-anal. Kaže, doista, pri tebi imaju dva svojstva koja voli Allah tebareke ve taala. Mhm. To je al-hilm, blagost, wal anat, dakle strpljivost, izdržljivost u vjeru. Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu, onaj koji je pretekao druge umetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa svojim imanom, bio je čovjek o kome kaže Omer radijallahu ta'ala anhu Abu Bekrin aslemu minni wa awqa Abu Bekr je bio blagši od mene i bio je cijenjeniji. Bio je od mene i bio je cijenjeniji od mene. Zato Resul sallallahu alaihi wa sallam je pohvalio onoga ko se savlada u svojoj sržbi u svojoj srčbi, u svojoj ljutnji, rekavši, lejte šedidu bi surati, inneme šedidu alledi jemliku nefsehu indel gadab. Nije žestok onaj koji nadvlada, dakle u dvoboju pa nadvlada protivnika, već je pravi heroj onaj koji savlada svoj nefs kada je, kada je u srčbi. Neki čovjek je došao pa je rekao Diraru ibnul Kalka'u kaže vallahi لو قلت لي مسبة واحدة لسمعت مني عشرا kaže tako mi Allah kada bi ti meni rekao jednu psovku kada bi ti meni rekao jednu psovku, kada me jednom samo opsovao, je ti bi od mene čuo deset psovki. To jest, ja, ja bi ti uzvratio sa deset psovki. Fekale lehu dirar, pa mu kaže radi Allah Lau kulte ašren, kaže kada bi ti rekao deset, to je psovki, lem tesmeo minni vahide. Od mene ne bi čuo jedan. Kada bi ti mene deset put opsovao, od mene ne bi čuo ni jednom da se opsuje. Ovo je dakle onaj selef, ovo su oni koji su najbolje shvatali i razumijeli vjeru Allaha te barek wa ta'ala i sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam, oni koji su se okitili svojstvima s kojima su se, s kojima su se prepoznavali Allahovi poslanici, vjerovjesnici, sallallahu alaihi wa sallam. Također se prenosi, braćo, da je neki čovjek opsao imama Eša'bija, rahmehullahu ta'ala, pa mu je on odgovorio riječima. In kuntu ma kulte, fa gafara Allahu li. Kaže, ako sam ja to što ti kažeš da sam, ako sam ja to što ti kažeš da sam, fa gafara Allahu li, pa zasigurno će mi Allah Đelešanu oprostiti. وَإِنْ لَمْ أَكُنْ كَمَا كُلْتَ تَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ A ako nisam onakav kako si ti rekao o meni da sam, Allah Đelešanu će tebi oprostiti. Pogledajte, braću, kako su oni odgovarali, kako su čuvali svoj jezik od toga da utpraćaju šer šerom, ružnu riječ, ružnom riječju i tako dalje. Odakle ovo dolazi? Osim iz njihovog edeba i njihovog ahlaka koga su naučili od Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njegovih časnih ashaba radi Allahu ta'ala anhum. Molim Allaha te barek ta'ala da nas učini od onih koji uzimaju pouke, da nas učini od koji traže istinu i traže znanje Kur'ana i sunneta da bi po njemu postupali, da bi se tome pokorili i da bi to širili među svijet. Amin. Ja rahme rahmin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Dakle, nema sumnje cijena moje braćo da ono što je suprotno hilmu, blagosti, jeste sržba, jeste ljudnja kojoj je čovjek stalno izložen. I s kojom šeitan lanetullahi alej stalno čovjeka napada, želeći ga držati što duže u tom stanju, zato što čovjek u tom stanju nije u stanju da se drži pravde, da se drži šerijata Allaha da čuva svoj jezik, da, čuva, da se čuva od ružnih postupaka i tako dalje i tako dalje. Zato nalazimo da je upravo srčba ono što donosi sesar i nered i u ponašanju čovjeka i u njegovim djelima i u njegovom razumu i u skoro svim stvarima. Rečeno je Ibn Mubareku, rahmehullahu ta'ala, eđmeu lana husna l-huluki fi Kaže sa kupinama lijepo ponašanje, lijep ahlak u jednoj riječi. To jest opiši nam taj lijepi ahlak sa jednom riječi jel kako bismo znali šta je to. Pa im je odgovorio Rahmehova ta'ala je gadab. Kaže, ostavite srčbu, ostavite ljutnju. Otklonite to od sebe kao da je rekao, lijep ahlak jeste u tome da se ne ljutiš. Jeste u tome da se ne ljutiš. Zašto je me ovim govorio? Pa svakako cijenjena moja braćo, zato što je sam Resul sallallahu alaihi wa sallam u oporuku, u vasijet ostavio umetu da se ne ljute i da se ne srde. Došao je neki čovjek, poslanik Olehi Salatu wasalam pa mu je rekao, u sini, daj mi oporuku. Kale, pa reče Rasul sallallahu alaihi wa sallam, la tagadab, nemoj se, nemoj se ljutiti, nemoj se srditi. Pa mu on to ponovi još nekoliko puta. Pa mu je svaki put Rasul sallallahu alaihi wa dao, dao isti, isti odgovor. Pa kaže prenosio s ovog hadisa, ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا الغضب يجمع الشر كله kaže pomislio sam da kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao ono što je rekao da je dakle srđba sakupila ili da sakuplja sav šer u sebi. Da sav šer srđba sakuplja u sebi i dakle sve nosi on sa sobom. Tako ćemo naći cijena moja, cijena moja braćo, da razum insana, da razum insana kada je u sržbi, da postaje kratak. Nije to onaj razum koji je rasterećen, već bude uskraćen onog pravog njegovog, prave njegove mogućnosti. I da čovjek u sržbi stalno, dakle, je u prilici, odnosno stalno da ga ta srčba goni, da govori riječi koje su batin i da jako često u srčbi pokriva istinu ili nastoji da je uguši <clears throat> da ona, da ona se ne čuje. Zato je od dova Rasula sallallahu alaihi wa sallam koje je činio Allah te barek wa ta'ala jesti je govorio Rasul sallallahu alaihi wa sallam As'aluka kalimata al-haqqi fi lazatabi wa molim i tražimo tebe riječ istine i kada sam u srđbi i kada sam u zadovoljstvu. To Allah moj, tražim da riječ istine bude moja riječ i kada sam u srđbi i kada sam u, u zadovoljstvu. Zato je Resul sallallahu alaihi zabranio kadiji i da sudi između dvoje, da donosi presudu, onda kada je, kada je u srđbi. Kao što rekao Resul sallallahu alaihi wasallam, la yakadijanna hakemun bej, bejne snini wahva gadban. Nemoj, dakle, kad je ili sudac, da sudi između dvojice sve dok je, sve dok je ljut, dok je srdit. Svakako, na moja braćo, da srđba jeste ono što upropaštava čovjeku i njegov imetak. Što upropaštava čovjeku i njegov imetak. Kaže Džabi Allahu ta'ala anhu, kaže, putovali smo sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam u jednoj bitci, pa je kaže jedan čovjek od Ensarija, kaže, jahao na svoju, na svoju devu, pa mu se ta deva uđogurila, jer nije mu bila poslušna kako on to hoće, pa je on rekao njoj, La'nate Allah, Allah te prokleo. Fa kada Rasul sallallahu alaihi sallam, pa rekao poslanik alaihi sallatu sallam, men hada al la'inu ba'ira, ko je taj što proklinje svoju, svoju devu? Kale, ene je Rasulullah, pa rekao je čovjek, ja sam Allahu poslaniče. Kale, anzile anhu, kaže, siđi s nje. Kaže on poslanik alaihi sallam, siđi s nje. فلا tashabna bi mal'un. Mi nećemo da se, da u našem društvu, je, da uz nas bude ono što je prokleto. Mi nećemo da uz nas bude ono što je prokleto. La ted'u ala anfusikum, wa la ted'u ala auladikum, wa la ala emualikum. Kaže, nemoj niko da dovi, jel, da dovi protiv samoga sebe ili protiv svoga evlada ili protiv svoga imetka. La tuvafiku min Allahi sa'at yus'alu fiha ata'un pa jastađibu lakum. Da se ne bi to pogodilo sa momentom koga je Allah Želešanu učinio da se u njemu prima dova. Da se u njemu prima dova. Pa kaže da bude primljeno, da bude primljeno, jer da se Allah Želešanu odazove toj dovi, i da je primi. I to se desilo ovom čovjeku kome Resul sallallahu alaihi wasallam rekao siđi se deve i pusti je jer ona je prokleta. Ti si je prokleo. Stoga Resul sallallahu alaihi wasallam je savjetovo svoje ashabe i upućivao ih na način kako da izađu iz stanja srđbe i ljutnje. Fahim pa je ukazao dakle na <clears throat> prvu stvar, a to je da kada se ne da tražiš utočište kod Allaha te taala. Da govoriš a'udhu billahi minash rajim. Kao što je rekao Resul sallallahu alaihi sallam, kada vidio dvojicu ljudi da se svađaju, pa se jedan od njih bio zacrvenio u licu. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi tako mi Allaha znam riječ, kada bi je rekao, odjednom bi odagnuo ono što je kod njega. Pa je rekao Resul sallallahu alaihi ako bi kazao, audu billahi mine šeitanir rajim, to bi otišlo od njega. Također je Rasul sallallahu alaihi sallam ukazao na još, jedan, još jednu metodu pri, a, dakle, pre, pri sprečavanju izlasku iz sržbe, a to je da insan, da insan ako, je, ako stoji dok je ljud, treba da sedne, kao što vidjeti predaju imami, imami Ahmed rahmehullahu ta'ala. I također, treća metoda čuvanja od sržbe jeste u tome da čovjek ako ima vode, da uzme abdest. Da uzme abdest, kao što rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, doista je Innal gadabe mine šeitan, doista je sržba od šeitana, wa inne šeitane hulika mine nar, a doista je šeitan stvoren od vatre, wa inne ma tatau naru bil ma, i doista se uh, vatra gasi vodom, fa idha gadabe ahadukum, fel yatawadda, pa kaže kada se neko od e, naljuti, kada je u srđbi, neka, neka uzme abdes. Neka uzme abdes. Allaha Đelešanu molim da nas pomogne da mi budemo oni koji ćemo učiti Allahu Đelešanu vjeru i koji će se znanjem Allaha Đelešanu vjere okititi pa se razlikovati u svemu od onih koji nisu sredbenici ovoga dina. Allaha te baraka ta'ala molim da pomogne islam muslimane širom svijeta, da pomogne džihad i muđahide, Allaha Đelešanu molim da pomogne potlačene muslimani i muslimanke širom svijeta, da ih izvede iz zatvora Tavagita, Allaha uzvišenog molim da sruši svakog taguta na zemljnoj kugli, Allaha Đelešanu molim da osjeti tegobu kao što su osjetili muslimani od njega. Allaha Đelešanu molim da muslimanima podari hurmet ili izred počas i vrijednost onako kako im pripada i da im podari za emira onoga koji je dostojan toga. je Đelešanu molim da nas učine pomagač ovoga dina i da nas uputi na svaki hajr i sače od svakoga šara. je Đelešanu molim da nam posljednje riječi učini riječima riječi La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i da s njima sretnemo Allaha tebareke, tebareke ta'ala. مناهيه آه يسهو من زماني آه فيه آه من اختلاف ما بين الله أكبر جل القطب وانطمست فينا من الحق